Alopeces epitoe maiandroe pote alopeces epiton maiandron potamon sune throistezan, piein ex autus delusai dia de torois de don ferestai to hudor alle las protrepomenai uk etolmon olmon eiselthein mias de auton diexiuses epi to eutelis de in tas loi pas kai dei lian katageloses he auten hos genaioteran procrinas farsaleos eisto hudor epedesen tu de reumatos tauten eis mezon katasyrantos kai ton loi pon paraten oxen tu potamou heste kuyan pros auten ei puson me heaseis he mas halastra feisa hupodixon ten eisodon di hes hakindunos dune zometha piein e keine apagomene elegen apocrisin echo eis mileton kai tauten e keise apocomisa i bulomai ende toe epanienai me hupodeixo humin prostus kata alas doneian he autois kindunon epiferontas.